Денес е последниот, четвртиот дел од третиот храм. И јас би сакал денес да завршам со оваа тема. Па јас би сакал да се подсетиме само на текстот во посланието на апостол Павле до евреите, осмата глава. Евреите, осма глава, каде што читавме и минатата сабота, поточно минатите две, да го почитаме и сега тој текст. Што до сега научивме? Што представува третиот храм? Дали третиот храм во Светото Писмо представува една ционистичка масонска градба, која што се планира со голема желба да се изгради на Храмската гора во денешниот Ерусалим, покрај сите политички, безбедносни и други ризици кои што тие планови ги носат со себе. Ризици за Трета светска војна, за нуклеарно оружје и така натаму. Дали е тоа третиот храм за кој што Библијата зборува? Не. Што е третиот храм за кој што Библијата зборува? Посланието до евреите, осмата глава. Ке го прочитаме уште еднаш првиот стих. Посланието до евреите, осмата глава, првиот стих. А најважното од оно што го зборуваме, вели апостол Павле, што е најважното од оно што го зборуваме да повториме? Се тоа што тој го зборувал до сега е важно, ама има нешто што е најважно. Е дека имаме таков првосвещеник, кој седна од десната страна на престолот на величието на небесата. Од десната страна. И е служител на светилиштето и на вистинската скинија или вистинскиот шатор – што ја постави Господ, а не човек. Значи, Господ е градител на вистинската скинија или вистинскиот шатор или вистинското светилиште. Мејатата сабота ги читавме зборовите на пророкот Исаија, видението што тој го имал во шестата глава, во кое што видение ја видел таа скинија. Исаја го видел неракотворениот храм. Кои служеле во тој храм како свештеници? Кои служеле? Ангелите служеле серафимите ги видел во тој храм. Го читавме и текстот делумно во Откровението Јованово, кое што самиот тој го насловува поинаку, Откровение на Исуса Христа. И видевме таму на повеќе места, иако само четвртата глава ја цитиравме, на повеќе места во Откровението се дава опис на небесниот храм, на небесното светилиште. И кого видел таму Јован, за разлика од Исаја овој пат после Христа, видел 24 старешини и кого друг видел да го слават Бога непрестајно ден и ног со зборовите свет, свет, свет е Господ Бог Седржителот. Видел нешто што го опишува како четири суштества, Тоа е употребениот збор од негова страна. А во многу преводи тоа се преведува како четири животни. Мегутоа, тие четири животни, ако се подсетим еш еднаш на описот, таму во Откровение, каде што имаат крилја и очи, и ги кажуваат истите зборови што серафимите ги кажуваа во видението на Исаија. Свет, свет, свет, е Господ над војските, Господ Бог се држителот. Можеме да заклучиме дека тие животни се серафимите, всушност. Може. Иако не можеме да кажеме кој се бил присутен во храмот, во светилиштето, во небесната скинија, Значи, и според Стариот, и според Новиот Завет, на небото постои храм, наречен неракотворен. Неракотворен. И тоа го читавме во евреите, мејатата самота. Нешто што Господ го изградил, а не човек. Кога ќе се спушти тој храм на земјата? Дали некогаш тој храм ќе биде на земјата? Да или не? Да. Каде ги читавме тие зборови, се секјават? Каде на земјата ќе се спушти третиот храм? Каде во Библијата ги читавме тие текстови? Се секјавате? Тоа беше на почетокот од оваа тема. Го споменафе пророкот Езекијел, да, и неговиот опис на третиот храм од 40 до 43 глава од неговата книга, но се уште не читавме ништо од таму, освен пророштата за Гок и Магок во 38 и 39 глава. Но еден друг старозаветен пророк го цитиравме на почеток за тоа кога небесниот град, новиот Ерусалим, ќе се спушти на, на оваа земја. Ке постои на оваа земја, ке постои, ке постои во Палестина, ке постои во Ерусалим, третиот храм, ама господовиот, не овој масонскиот, што го планираат. Не ракотворениот, не оној граден со парите на Рочелд и уште било кој друг сатанист од овој свет. Кој пророк го цитиравме? Тоа го, да, тоа го спомеревме. Езекијал од 40 до 43 глава, читете ги описите што се таму дадени. Но, еден друг старозаветен пророк го цитиравме, се секјавате ли? Кој беше? На почетокот на темата. Захарија, точно. <laughs> Се секјавате каде во Захарија? Го читавме тоа. Во која глава во Захарија го читавме тоа? Не се кејате толку. А кој се секјава? Вештачката интелигенција се секјава. Лаптопот се секјава. На секој збор од овие проповеди. 14 глава, браво Маре. Еве напредува природната интелигенција. Захарија 14 глава да се подсетим уште еднаш на, на тие зборови. Бидеќи се убави и посебно ми се допаѓаат. Захарија 14 глава. Трети и четврти стих. Тогаш ќе излезе Господ и ќе се сврти против тие народи. Кои народи? Ова го споменавме во контекст на Гог и Магог. Ви ги претава вели во вториот. Ке ги собрам сите народи во војна против Ерусалим. И градот ќе биде преземен, а домовите разграбени, жените ќе бидат обесчестени, половината од градот ќе отиде во робство, но останатиот народ нема да биде истребен од градот. Кој град? Ерусалим. Стариот Ерусалим. Ова не се случило, Зато што евреите не го прифателе Христа. Да го прифателе, Христос ке требаше да биде предаден и распнат на друг начин, не од евреите, туку од народите. Ако, ако евреите беа верни на Господа, немаше тие да го распнат Христа, на кој начин тогаш ќе беше откупено човештвото, со овој напад на народите против Ерусалим, на гоимите, на безбожниците, на многобожците, на паганските народи. Или како што сакаше да вели пасторот Морис Бери на обединетите пагански нации. И тога се вели дека тие ќе има успех, некаков успех, затоа што градот ќе биде превземен, вели. Вториот стих, така? ќе има успех, домовите разграбени, жените обезчестени. Замисто, ово не е шега. Половината од градот ќе отиде во робство. Но кој се спасува според сите вакви слични месијански старозаветни пророќства? Се спасува само остатокот. Останатиот дел нема да биде истребен од градот. И сега третиот стих вели, тогаш ќе излезе Господ и ќе се сврти против тие народи, како што војува во борбен ден. Тогаш ќе излезе Господ да му помогне на тој остаток, што бил и пред тоа верен, Значи, никој од остатокот нема да биде силуван, обесчестен, одведен во робство, и така натаму. Остатокот е тој што останува верен. И тогаш ќе излезе Господ да му помогне на тој остаток. Во последното време, во оваа историја, тоа ќе бидат запечатените 144.000 на крајот од историјата. Но повеќето христијани, што ќе биде со нив? верните ќе бидат мртви, повеќето други. Мнозина неверни исто така ќе бидат мртви. Но оние што ќе бидат живи, а не се запечатени, тие ќе бидат во отпадот. Тие ќе бидат жигосаните, за жал. Жигосаните од антихристот и новиот светски порадок. И сега четвртиот стих. И ќе застанат нозете негови, чии? Господови, на Маслиновата гора во оној ден, што се наоѓа спроти Јерусалим од источната страна, и ќе се расцепи Маслиновата гора од исток кон запад со многу голема долина, и половината ќе се помести кон север, а втората половина кон југ. И овие зборови ги поврзавме со Езекијал, ги поврзавме со Гог и Магог, од 38 и 39 глава на Езекијел, кои што се начело на тие народи што го напагаат Ерусалим. Но бидеќи евреите го отфрлија Спасителот и се откажа од својот Бог, велејки немаме друг цар, освен кој? Цезарот. Историјата потече во поинаква насока, а не во она што ја најавува пророците со такви детали. Дали тоа што значи, ќе ги нема Гок и Магок? и дека овие пророќства нема да се исполнат, ќе се исполнат, но не со сите тие детали. И Гок и Магок беше споменат во Откровението. На крајот од 1000 години, Откровение 20 глава, кога ќе се навршат 1000 години, вели седмиот стих, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој и ќе излезе да ги лаже народите по четирите краишта на земјата, Гок и Магок и да ги собере за војна. Еве ги истите збори. Против кого сега таа војна? Од каде сатаната ќе добие одеднаш народи на располагање? Цели армии, цели војски на располагање. Милиарди луѓе на располагање. Како ќе ги добие? На располагање сите овие народи ќе ги добие со второто воскресение. Другите од умрените не оживеа, вели петиот стих, додека не се навршат или, или не, додека не се навршија или да години. И тогаш Гок и Магок ќе сакаат што да направат. Деветиот стих, тие излегоа по ширината земна и го заобиколија живеалиштето на светиите и возлюбениот град. Падна од Бога оган небесен и ги проголта. Значи, најсилните армии на овој свет, обединети, сите нации на овој свет, обединети, против Господа, се што? Се нула, помножени со нула. А еден многу мал остаток, кој што нема да може да купува и да продава. овие евра, доларчиња, што ги спомнуваше брат Зоран, се се тоа измислени лажни вредности. Паганскава елита не, не го не, не го чува својот имот во, во такви средства. Не го чуваат ни во банки, како повеќето луѓе. Тие си имат свој начин како си го обезбедуваат својот имот, својот капитал. Но тие не се интересни. Оно што откровението во преден плат го става е небесната елита. 144 илјади. Вечната елита. Оние кои што го следат Христа секаде каде што тој оди, замислите. Цела вечност, каде е Христос, таму ќе бидат они со Него, како елитна, империална гарда, како да ја наречеме. Царска гарда, негова. Каде и да оди Христос, било каде во Вселената, тие со Него. бидеќи нема да се биде само на новата земја, се секјавате во рани списи, каде го сретнала во визија Елен Вајд, каде го сретнала Еноха. На некоја планета, со седум месечини. И го прашува, ти тука живеш? Не, јас живеам во Новиот Русалин, велим, тука сум дојден на, на, на излет. На друга планета со седум месечини. Таму видела трева, зелена, прекрасна, опис прекрасен, на кој што може да се подсетите, ако ги читате првите глави од рани списи. И што друго кажува таму во рани списи за 144 илјади? Кажува еден друг детал. Таму Не во градот, бидеќи откровението вели дека во градот не видов храм. Јован вели, не, храм не видов во градот. Меѓуто Елена Вајд вели дека во рани, спорани списи вели дека надвор од Новиот Ерусалим, надвор од градот, ќе постои храм. И кажува уште нешто во таа визија, кој единствено ќе смее да влезе во тој храм, внатре? 144.000, тоа го пишува во раните списи. Много интересно. Значи тоа дека другите ќе гледаат само од надвор, така? Па и евреите не смееле да влегуваат внатре во ниту во првиот, Соломоновиот, ниту во вториот храм. Најдалеку, обичен евреин, кој што не бил левит, кој што не бил свештеник, можел да влегува само во внатрешното предворие во тремот на Израел, како што бил нарекуван. Другите кои што не биле евреи, само во надворешниот трем, тремот на народите, така и бил нарекуван. Кој што бил многу поголем, се разбира, од околу. Само свештениците, из тогаш кога име служба, по распоред, внатре во светилиштето во првото отделение. А само првосвещеникот во второто, во светињата на цветињите, и тоа само еднаш во годината. Ни тој било кога друг пат. Постои една интересна книга која јас ја немам прочитано, ја немам се уште прочитано, во врска со Израел, Ерусалим, третиот храм, сето она што е актуелно и што се случува. Еве гледаме и овие денови во Израел. Меѓутоа таа една постара книга, напишена од една авторка еврејка исто така, по име Јулија Кош. Не знам дали сте слушнале за неја. Јулија Кош. Знаете што вели Јулија Кош? Во незината книга која што носи наслов Алеф Бет на јудејството или Алеф Бет на јудаизмот Јас се му цитирам од еден вебсайт, еден многу интересен цитат од таа книга, Земен, во која што ова авторка, еврејка, го кажува следно. Прсостнова на кои извори информации не знам, затоа ќе треба да ја читам незината книга, па да видам што таа наведува внатре. Но, забележете што таа кажува. Ова што таа кажува е верувањето на автентичниот јудаизам, не на овој политичкиот, ционистички, масонски. Автентичниот јудаизам. Третиот, цитирам, третиот, последниот и вечен храм во Ерусалим ќе се спушти од небото на местото на првиот и другиот храм. Комплетно готов, довршен и совршен. Затворен цитат. Ова е автентичниот јудеизм, автентичната старозаветна вера. Негови политички, масонски, ционистички јудеизм кој што денес заради државноста на, на Израел на некој начин преовладува. И сакаат со човечки средства, со човечки сили, со човечки раце да изградат трет храм. Дали тоа Господ ке им го дозволи, рековме, не знаеме. Меѓутоа, тоа тоа повеќе не е битно. Битно е оно што го вели Божјата реч, Божјето Слово. А што вели Божјата реч? Конечно, ќе завршиме со пророкот Езекил или Езекијел. или Езекил. зависи какви преводи имате на Светото Писмо и на кои јазици. Да отвориме во книгата на пророкот Езекијел. Пророкот кој што пророкувал за време робство во најцрните години на Божиот народ. Кога нема храм во Израел, нема држава во Израел, нема свештенство во Израел, се исполнија пророштата на Осија, ќе ги укинам и вашите саботи, и вашите новомесечија, и празници, ништо од сето тоа ќе, нема целиот старозаветен верски живот ќе биде замрен затоа што Ерусалим е срушен, храмот е срушен и запален од војските на Навуходоносор, Вавилонскиот цар. Народот со се такви верни и свети, благословени евреи како Данијел, неговите другари, одведен во робство и сега на тоа робје Господ подига два пророка, пророкот Данијел на заробените израелци. И како да не е доволен еден само, туку и пророкот Езекијел го подига, за да ги теши, за да ги храбри, за да им најавува обнова ама она вистинска обнова, што Господ ја подготвувал и ја подготвува. И за кое што зборуваат и некои од месијанските пророќства во Стариот Завет. Ја би сакал само пред да читаме од Езекијел, и со Езекијел ке завршиме, да се подсетиме на еден текст од книгата на пророкот Исаија, Исаја 65 глава, едно месијанско пророќство. Исаја 65 глава од 18 до 20 стих. Да го прочитаме најправин тоа. Исаја 65 глава од 18 до 20 стих. Па ја почнали од 70 иот Господ вели, зашто ете, јас создавам ново небо и нова земја. Много интересно. Уште во Исаја е тоа најавено. А поранешите нема повеќе да се сполнуваат, ниту на ум ке доаѓаат. Замислете. Толку ќе биде убаво таму и тогаш, што од овдешниот живот нема да сакате да се секјавате ништо. барем од материјалните аспекти на денешниот живот. Ке се секјавате на благословите што Господ ви ги дал, на духовните аспекти, спасението, сето тоа. Но материалните, оно што сега не влече, тоа нема ни да сакаме да се секјаваме. И пратаме што вели Господ преку Исаија. 18 стих. А вие ќе се веселите и ќе се радувате довека за она што јас го создавам. Зашто ете јас ке го создадам Ерусалим за веселба, а народот негов за радост. Господ вели, јас ке го создадам Ерусалим. Значи, не мисли на не мисли на стариот Ерусалим. Не мисли на Ерусалим изграден од луѓе. Јас ке го создадам. Господ ке изгради еден нов Ерусалим. И веќе Исус им зборува на учениците како да е тој веќе готов. Во домот на мојот отец има многу станови. Само што господовата градежна фирма не ги нуди на продажба, како сега Джевахир, или било кои нови згради, кои што никнуваат. Не ги нуди на продажба. Току како ги нуди? Како ги нуди? Бесплатно ги нуди. Тие се купени со Христовата крв. И бесплатни билети за превоз од оваа планета до Новиот Ерусалим Господ платил. За кого? За сите луѓе. Зошто сите луѓе нема да отидат таму? Зошто не сакаат. Ако вас некој ви подели билети за Кајманските острови и дебели сметки во Кајманските банки на ваше име, не значи, не мора да значи дека, дека ќе отидете таму. А таму ќе сакаат да <laughs> Сепак не мора да значи. Не мора да значи. Да продолжиме со цитатот. 19 стих Господ вели, ке се радувам за Јерусалим и ке се веселам за мојот народ. И нема повеќе да се чуе во него глас од плачење и глас од пискот. Исаја, седум века пред Христа ги пише овие зборови. А откровението што вели, ке избрише Господ секоја солза од нивните очи. Чето значи, тоа го имало уште во Старозаветната Библија. Многу што од откровението веќе било кажано пред Христа. 20 стих. Таму веќе нема да има новороденче кој живее кратко. Ниту старец, што нема да ги исполни деновите своји. Е, сега ова е интересно. Овој превод, следните зборови ги, ги пренесува овака. Оној тој што ќе умре на 100 години ќе се смета за момче, а оној што ќе живее помалку од 100 години ќе се смета за проколнат. Овие детали значи се однесуваат на она неостварена историја ако евреите го прифатеа Христа. И тогаш ќе имаше трет храм. И тогаш ќе имаше нов Ерусалим. Ама се уште во некој овосветски рамки на живот. Каде што се уште постои смртта, старење и така натаму, меѓутоа се најавува се најавува огромна разлика, огромна промена во однос на, на ваквиот живот, како што го познаваме. Имено на 100 години, вели Исаија, ќе бил некој момче на 100 години. Што значи тоа? На 100 години млада девојка и, и момче. Колко би живеел таквиот ако на, ако на 100 години е момче? На 100 годишна возраст е момче. Колко би живеел таквиот? Кога би бил старец таквиот? Вијете, например, за Енох се вели кога се оженил и добил син. Значи, нема, немал стол уште. Немал стол уште. Са не знам како изгледал Енох на 65 години пензионер не изгледал секако. Мегутоа, ако на 100 години се уште се било момче, а не возрасен млад човек, тогаш тоа за мен, мене тоа ми изгледа како многу поголем животен век и од предпотопниот. Бидејќи Господ вели Исто така преку Исаија, деновите на мојот народ ќе бидат како деновите на дрво. Знаете колку се долговечни дрвјата? Најдолговечните дрвја, знаете колку се долговечни? Повише од 1000 години. Да, значи, за некои се вели дека, дека достигнуваат до 2000 години старост. Тоа се гледа и според, тоа е во 22 стих од истата глава, нема да градат за да живее друг, нема да садат за да јаде друг, зашто дните на народот мој ќе бијат како дните на дрво, и моите избрани долго, долго ќе се користат со делото на рацете нивни. Но, во оваа историја на новата земја, таму нема да има ни старост ниту старење, ниту 2000, 3000, 10000, 10 милиони животен век, току вечност. Да прочитаме сега некои зборови, чисто како занимливост, ја ви препорачав и сега ви препорачувам. Читајте ги дома, ако имате време, А верувам дека барем денес ке имате попладнево, дори и за да дојдете на вечерна служба, ке имате пак време. Се знам дека некои да планираат после ручек спиење. Неам ништо против тоа. Верувам дека и Господ нема. Но Мислам дека ќе имате време, ако сакате, да ги прочитате. Ако сакате, се разбира. Ако ви е интересно, ви ги препорачувам 40, 41, 42 и 43 глава од книгата на пророкот Езекијел, каде што се наведуваат сите детали за изгледот на третиот храм, на господовиот храм. И сето оно што до сега во историјата ниту на Израел, ниту на севкупната човечка историја не се исполнило. Се уште не се исполнило. Но ние ќе прочитаме, би сакал да прочитам само некои текстови денес и со нив ќе завршиме. Например, Езекијел 43 глава. Езекијал 43 глава. Од 13 до 15 стих. Тука се дадени само димензиите на жртвеникот на храмот. Се може да се спрашувате зашто е жртвеник. во земските храмови и светилиште постоел жртвеник? Да. Како жртвеник постоел? Некаде се вели жртвеник, некаде се вели олтар. Исто. Колку жртвеника постоеле во светилиштето? Едно за жртвување на живот, така. А дали постои уште едно кое што исто така се нарекува олтар или жртвеник? Да, кадлниот олтар. Значи, може да има жртвеник и во новиот храм и на новата земја и без да се лее никаква крв на него? Може да има. Но сепак, треба да имаме предвид дека деталите што ги дава Езекијел ги дава во контекст на една неисполнета историја, во случај евреите, значи, да го прифатеа Исуса Христа или да беа верни на заветот уште пред Христа. Во, во склад со сите овие а, месијански пророќства што Исаија и Јеремија ги кажуваат, дури Јеремија кажува на некои места пророќства, Езекијал кажува најмногу на таа тема, 13 стих, од 43 глава, почнувам да го читам. Видете што се вели. И еве ги размерите на жртвеникот, ако се смета во лактови. А лактот овде, значи овој лакт што Езекијел го дава, не е вообичаениот лакт со кој што сметале евреите и другите стари народи во тоа време. Туку е лакт продолжен за една дланка. Значи, многу подолг лакт од вообичајниот. Се разбира не два пати подолг. Лакт и една дланка се вели. Основата лакот на жртвеникот, еден лакт, значи, ширината пак лакт, или лакот, вели овој превод. А појасот по сите краишта негови една педа, тоа е задната страна на жртвеникот. 14 стих. Од основата која поаѓа од земјата до долниот појас, два лакта, а широк е тој еден лакт или еден лакот. Од малиот појас до големиот, четири лакти, а широк еден лакт. 15 стих. Жртвеникот е висок 4 лакти, а од жртвеникот се издигаат угоре 4 рога. Жртвеникот, 16 стих, ако читаме понатаму, е долг 12 лакти и широк 12 лакти, 4 јаголене од сите страни и така натаму сега ако ги читате сите овие детали. Знаете ли колку изнесувал еден лакт како димензија? 60 сантиметри? Така слушна? Тука се наведуваат некои податоци според Павле Борович, неговиот библиски приречник, во обичајниот лак што го користеле старите евреи и другите народи, постоеле два лакта како прво, египетски лакт и вавилонски лакт. че значи, две различни мерни единици. Значи, кога се вели лакт во Библијата, тоа не значи дека дека за да измерат нешто, луѓето си го ставале лактот и си мереле. Или ние како деца со педи вака, една педа, друга педа, да видиме, да измериме колку треба да биде далеку пеналот од голот. А, не, туку се велело лакт, но тоа била стандардизирана мерна единица. Значи, никој не мерел со своите раци и нозе се вели дека најверојатно евреите го користеле Вавилонскиот лакт, иако се смета дека египетскиот бил е, различен од овој, и изнесувал сега постат различни податоци, не постои сигурност, затоа што не се знае дали оние археолошки пронајдоци што се откриени, каде што некои димензии се дадени во лакти, не се знае дали е тоа дали е тоа целата должина или пак нешто е изедено од забот на времето. Па може би не е целата должина на дзидот или на тунелот или на било кој артефакт што бил пронајден, а каде што се наведува податок за негова должина во лакти. Зато постои една несигурност, меѓутоа се смета дека во граници од 49 до 54 сантиметри, а може би и 60, како што споменавте. Значи, ајде да не бидат 54, горната граница да ја ставиме на 60, од 49 до 60 сантиметри. Значи, тоа е, тој диапазон, тој интервал постои само заради несигурноста на денешната наука и денешните археолози за тоа колку на вистина изнесувал лактот. Меѓутоа, една дланка што е спомената тука, се движела според тоа од 22 до 24 сантиметри. Сега, ако ги земеме горните граници 54 ќе имаме близо 80 сантиметри. Значи, еден лакт и една дланка за новиот лакт, кој што Езекијал го воведува. Или, помеѓу 75 и 80 и 4 би било сега сантиметри нов лакт. Ако читаме во Мојсеевите книги, за тоа колкав бил жртвеникот на светелиштото или олтарот во времето на Мојсеј, кој што, знам, кој што Мојсеј вели дека бил три лакта, 2 Мојсеева 27 глава први стих, односно околу 150 сантиметри. Таа вистина била најзгодна за службата на свештеникот, значи да биде жртвеникот висок 100-150 см, бидеќи тоа било висина која што просечно за просечните луѓе достигала до градите на свештеникот. 150 см. Која е нашата просечна висина денес? Отприлика е иста, нели? Слично. Може би евреите биле пониски, може би биле повисоки. Старите луѓе мисли. Старите народи, не знаеме, некои биле повисоки, некои биле пониски, се разбира. За да може да допира повторно новиот жртвеник до градите на свещеникот, А, според димензиите што ги дава Езекиел, тој новиот жртвеник треба да биде висок 3 метра, ако ги преведеме овие новите лакти што ги прочитавме, е околу 3 метра висина на жртвеникот. Колко би требало да биде висок свештеникот? За да му допират до градите. Четири, до 4,5, зависи колко е висок. Да? Нешто не подсетуваат тие димензии. На првите луѓе, да. Значи, тоа се джиновски димензии за наши поими. И ние читаме на почетокот од Библијата во Битие дека имало джинови на земјата. И денес многу се актуализира, гледам на интернет таа тема. Джиновите, нефилим, па вракењето на джиновите. Па сето да се поврзува со шупливата земја, од Антарктикот наводно има дупка која што се влегува внатре во планетата, па разни теории, така натаму, цитати од книгата на Енох, двете Енохови книги и така натаму, и така натаму. Много интересни апокалиптични предвидувања. Дури се споменуваше Полани дека затоа се сретнале папата и патриархот Кирил во Куба, бидеќи наводно е пронајден ковчегот на заветот на Антарктикот. Наводно го пронашле Руси на Антарктикот. И сега, наводно се плашеле да го земат, затоа што Во Стариот Завет читаме колку било опасно по живот да се допира ковчегот на Заветот. И што решиле? Наводно е се, наводно сега, кажа како занимливост. Решиле да ги повикаат Демек папата и и патриархот на најсилната православна држава, па кешки ако они двајца го носат, ќе преживеат Јас би рекол, чисто се сомневам дали ќе преживеат ако они го допрат. Како што се сомневам дека на вистина луѓето го пронашле. Било каде, па макар и на Антарктикот. Како прво, зашто би го однеле на Антарктикот? И кој го однел таму? Кој, кој е тој што го можел да го однесе од Палестина, од пештерата каде што бил сокриен, се вели Евремија да дека го сокрил? кој тој што од Палестина ќе го однесе на Антарктикот, а да преживе. Значи се сомнам во тие вести, во тие најави, во тие сензационални тврдења кои што денес се шират, бидејќи привлекуваат внимание, се разбира. Но едно е сигурно. Знаеме дека постои небесно светилиште, Знаеме дека постои новиот, третиот, вечниот храм на тоа светилиште. И знаеме дека тоа светилиште, тој трет храм, ќе биде на новата земја. И тоа е вечниот храм, кој што Господ го изградил, а не човек. И би сакал да завршам со зборови од откровението, 11 глава. Единаеста глава, првите два стиха. И ми се даде мерна трска, слична на жезол, и ми се рече, стани и измери го Божиот храм, и жртвеникот, и оние што се поклонуваат во него. Еве го жртвеникот, во откровението, во новиот храм. Иеко рекавме, тоа не е жртвеник за принесување крвни жртви. Но се споменува олтарот, во кадълниот олтар во Откровението, така, пример во осмата глава, кај што ангелот ја наполнил кадълницата со жар од жртвеникот и ја фрлил на земјата. Е сега, сето тоа има символично значење, што значи да се измери Божиот храм, не сега димензија како во Езекијал, и жртвеникот, но интересен е вториот стих. А дворот пред храмот остави го и не го мери. Зошто? Значи, еве тука се гледа на кој жртвеник мисли откровението, на кадилниот олтар. Тој е внатре во храмот. Каде стоел кадилниот олтар? Внатре првиот дел, ама непосредно пред завесата, значи пред влезот во вториот, во светината на светините. А надворешниот, предворијето на храмот, или дворот, тука се вели овој превод, каде што бил жртвениот олтар за колени на јагниња, овци, телиња и така натаму, остави го и не го мери, бидејќи им е даден на незнабошците, се вели тука, или на народите, на гоим, Тие ќе го газат светиот град 42 месеци. Ве да подсетува ова на нешто од Евангелијата? Пред нова година остана недовршено прашањето, неодговорено. Кои се тие времењата на незнабошците кои што Исус ги спомена? А Јерусалим ќе го газат незнабошци, додека не се навршат времењата на незнабошците. во контекст на она тема за Израел, за Римјаните 11 глава, целиот Израел ке се спаси и така нато. Еве тука ни се дава некој податок. Кој е тој надворешниот? Бидеќи тука станува збор за небесниот храм. Што е предворје на небесниот храм? Каде се наоѓа предворието на небесниот храм? На нашата планета. Каде поточна нашата планета? таму каде што нашиот Господ беше распнат. Каде бил принесен на жртва? Новозаветниот првосвещеник, кој што самиот, значи не телешка и јарешка крв, току тој самиот се принел на жртва. Новозаветниот првосвещеник себе си се принесе на жртва на оваа земја. Во Палестина, Израел, светата земја, надвор од Јерусалим, надвор од зидините, иако денес и тоа е во Јерусалим. Во денешниот Јерусалим. Значи, Јерусалим ќе биде газен 42 месеци. Што значи ова? Затоа сега нема да зборуваме и каква врска и дали има врска со времењата на незнабожците, оставаме Божиот дух да не води и просветлува по тоа прашање во наредниве седмици и месеци кои што се пред нас, ако ги имаме, се разбира. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.